Ellos vienen ya con las palabras que dice. Y cuando baila empieza a llamar la atención. Está volando alto pa' que la aterrice. Y a todo lo que digo ella me contradice. Y si te crees mala, yo soy más malo. Yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si Y yo sigo firme como sin nada, bebé. Me encanta la manera en que me mira. Cree que me intimida y en el fondo, güey, ya sabe que mentira. Me trata mal si está con sus amigas. Pero me ve con otro y me reclama. Son las cosas de la vida. Si está muy bravo, dime si eres mala de verdad. En privado quiero comprobarlo. Cante más bravo se ve. A mí me gusta más, mucho más. Si está muy bravo, dime si eres mala de verdad privado, quiero comprobarlo. Cante más bravas de a mí me gusta más. Mucho más. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, para ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, para ti malvada. Me está metiendo y yo sigo firme como sin nada, bebé. Ella solo quiere llamar la atención. Y yo que no caigo en su juego. Detrás de esa mirada veo mala intención. Detrás de tu maldad con deseo. Ellas vienen ya con las palabras que dice. Y cuando baila empieza a llamar la atención. Está volando alto pa' que la te dice. Y a todo lo que digo ella me contradice. Y si te crees mala yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como sin nada. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como sin nada, bebé. Seguiremos rompiendo el triángulo. Let's go. Sky rompiendo. Mostima. Lene. Infinity Music. King Poppin', man.